Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր դրական եզրակացություն տվեց առաջին ընթերցման ընդունված Արցախի հանրապետության սահմանադրության փոփոխության մասին հարցին։ Նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ներկայացվել եւ առաջիկայում այն կներկայացվի ազգային ժողովի հերթական նիստի քննարկմանը։ Հանձնաժողովի նիստի օրակարգում նաեւ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախում ստեղծելու մասին ազգային ժողովի 2020 թվականի մայիսի 21-ի համապատասխան որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ նախագիծներ։ Այն հեղինակել էր падգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Իր որոշման մեջ փոփոխությունները նպատակ ունի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 37-րդ եւ 11-րդ կետերին համապատասխանեցնելը այսինքն հանձնաժողովը ըստ որի մշտական հանձնաժողովներում տեղերը բաշխում են խմբակցությունների եւ ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնությամբ եւ այդ համամասնությունը յուրաքանչյուր խմբակցություններին տեղ հատկացնելու կանդիդատված ստացվում է որ մինիմում 9 պատգամավոր պետք է ընդգրկել հանձնախմբի կազմում։ Սա մեր տեսակետն է պատրաստական, այև բոլորի կարծիքները լսելու Կարծիքները, որ հնչեցվեցին այս հարցի կապակցությամբ, տարբեր էին։ Հանձնաժողովի նախագահ Սևակ Աղաջանյանն առաջարկում էր հաշվիչ հանձնախմբի կազմում ընդգրկել 5 հոգի, իր առաջարկը հիմնավորելով նրանով, որ 9 հոգին 33 падգամավոր ունեցող խորհրդարանի համար մեծ թիվ է։ Նախագծի հեղինակը ընդունել է հիմնավորումը։ 91-95-2005-10-15-20 թվականներին հաշվիչ մանդատային հանձնաժողովա կոչված տարբեր տարիներին հաշվիչ հանձնաժողովա կոչալ ժամանակ յուրաքանչյուր նստաշրջանի համար առանձին կազմվել է այնուհետև եկել է ժամանակահատված որ մշտական սա ամբողջ գումարման համար բայց նույնիսկ այն 91 թվականին 80 քանի հոգի ազգային ժողովանոց 4 3 5 3 3 3 եւ վերջում 5 կարող է այս ֆոնին վրա ինը մի քիչ տենթով է, բայց ամեն դեպքում քննարկման նյութ է։ Երեք կողմ մեկ ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ նախագիծը դրական եզրակացությամբ կընդգրկվի ազգային ժողովի հերթական նիստի օրակարգում։ Հանձնաժողովի նիստն ամփոփվել է Արցախի հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2022 թվականի գործնեայության մասին ներկայացված հաղորդումով։ Խորհրդի նախագահի տեղակալ Ջիվան Հարությունյանի հաղորդմամբ քաղցարայության մարմիններում ընդգրկված պաշտոնների թիվը 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 1555, ընդ որում բարձրագույն պաշտոնները 41-ն են, գլխավոր պաշտոնները 466-ը, առաջատարը 777-ը, կրտսեր պաշտոնները 271-ը։ 22 թվականի ընթացքում քաղցարայության բարձակում գլխավոր առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար կազմակերպվել է 275 մրցույթ։ Դրանց մասնակցելու համար հայտի ներկայացրել 279 քաղաքացի, որոնցից մրցույթների մասնակցել է 268-ը։ Այդ մրցույթների ընթացքում հաղթողը ճանաչվել 253 քաղաքացի։ Ջիվան Հարությունյանի տեղեկատվությամբ 2022 թվականի ընթացքում քաղցարայության համակարգում ատեստավորվել են 207 քաղաքացիական ծառայողներ։ Խորհուրդը համաձայնություն է տվել 4 քաղաքացիական ծառայողի 65 տարին լրանալուց հետո մինչև 1 տարի ժամկետով շարունակել պաշտոնավարումը։ Այս մասին падգամավորի հարցինի պատասխան Ջիվան Հարությունյանը պարզաբանել է, որ թոշակի անցնելու տարիքը լրացած մասնագետին պահելու համար գործատուն դիմում է քաղցարայություն, որից հետո սահմանված կարգով որոշում է կայացվում։ Падգամավորները ներկայաց բարձրացրեցին իրենց դիտարկումները ոլորտային օրենսդրության վերաբերյալ, նշելով, որ գուցե փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա ավելի ճկուն համակարգ ունենալու համար։ Ավելի ճիշտ չի լինել ամեն ինչը համապատասխանեցնել իրականությանը, որովհետեւ լրացուցիչ այդ համանապակումները ուշքի հետաքրքրվում է ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Հարությունյանը։ Ջիվան Հարությունյանի կարծիքով քաղաքարայության համակարգի փիլիսոփայությունը կայանում է նրանում, որ համակարգը չտատանվի քաղաքական եւ հայեցողական համակարգերի փոփոխության ընթացքում, այսինքն պետական համակարգը կայուն մնա։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։